Տշնամու ցանկացած գործողություն ԼՂ պաշտպանության բանակի հրետանավորների ուշադրության կենտրոնում է։ Կարկտից դժուժած հողօգտագործողներին կտրամադրվի անհրաժեշտ օժանդակություն։ Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան Արցախում կիրականացնի կրթական դասընթացներ։ Հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում սանիտարահիգենիկ վիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունիսի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ ԼՂ պաշտպանության բանակի զինված ուժերի հրետանային դիվիզիոներից մեկի շտաբի պետ մայոր Սևակ Ղուլյանը պաշտպանության բնագծի արևելյան ուղությամբ քարորիա պատերազմում վարելով դիվիզիոնի կրակը իր արչև դրված խնդիրը կատարել է ճիշտ հաշվարկներով։ Արդյունքում ադրբեջանական տանկերն ու զրահատեխնիկաները խոցված վիճակում մնացել են ելման դիրքերում։ Ինչպես ասաց ապրիլյան պատերազմի 28-ամյա հերոսը, հրետանավորները նյութականի հետ շնամուն պատճառել են նաև զգալի մարդկային կորուստներ, որոնց մասին պաշտոնական Բաքուն առ այսօր լռումը։ Մարտական ոգին, ընկերասիրությունը, հայրենասիրությունը լավ ենք վարել մարտական գործողությունները։ Անվտանգության հարցը վերաբերյալ շատ լուրջ ուշադրություն եմ դարձրել։ Ավելի շատ գոհ եմ իմ ընկերների ստորաբաժանման գործողություններից, պատրաստակամությունից, Ըստ հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետի ճշտամու ցանկացած գործողություն այժմ նաև հրետանավորների խոշորացույցի տակ է։ Ճիշտ է, միշտ չէ, որ արձագանքում են հակառակորդի սադրանքներին, բայց երբ դրանք անցնում են հրադադարի խախտում կոչվածի սահմանները, պաշտպանության բանակն անցնում է լուրջ քայլերի։ Նպատակ եմ դրել եւ հասել նպատակիս, որպեսզի բանակին պիտանի սպադառնամ Եվ այդ ունակությունները ռազմական ինստիտուտից իմ մեջ դասերակել եմ եւ հոգեբանություն սարքել, որ เป զի օրինակ լինեմ բոլորին, առաջին հերթին անձնական օրինակով, յուրաքանչյուր սպայի զինվորի Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայրենիաց պաշտպան հասարակական կազմակերպությունը վերջին տարիներին ամռան ամիսներին կազմակերպում է ռազմական ճամբար, որին մասնակցում են հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտները։ Ուխտասարի դպրոցի սամ Վլադիմիր Բալայանը 2 տարի արձակուրդն անցկացրել է այդ ճամբարում եւ այս տարի անհամբերությամբ սպասում է նրա մեկնարկին։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Վլադիմիր Բալայան առանձնապես չի փայլում ուսման մեջ 15-ամյա պատանին ուսումնական առարկաների շարքում առանձին սերունի ռազմագիտության ու ֆիզկուլտուրայի հանդեպ։ Նախկին ազատամարտիկի որդին մեծացել է Արցախյան ազատամարտում ու պատերազմում հայքաջորդիների սխրագործությունների մասին պատմությունների հիման վրա։ Հպարտանում է հորանցած ճանապարհով եւ անխախտ որոշում է ընդունել զինվորագրվել հայոց բանակի շարքերում, դառնալ այնպիսի սպա, որ այսուհետ էլ հայրը հպարտանա իրենով։ Վերջին երկու տարիներին դպրոցական արձակուրդը Վլադիմիրն անց հաղթակացրել հայրենած պաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված ռազմական ճամբարում, ինչն ընդամենը ավելացրել է նրա վստահությունը, որ իր ապագան զինվորի հագուստն է։ Սա երկու տարի է քնում հայերենաց պաշտպան ճամբարը տուրս է եկա։ Այն դիսցիպլինան, ա միջավայրն, ա սպառողմունքներն, ա ինձ տուրակյա։ Կոնկերների շրջապատում ասենք շատ են այդ ձևի տրամադրված մարդիկ։ Չէ, ընկերներս մաչին չէ։ Բա օրինակ ինչն է վաճառը։ Ինչն է խնդիրը, որ երիտասարդության կամ պատանիների մեջ մեծ մասը չի գիտակցում այդ ֆակտորը։ Մունք թուլուզված հարցեր ունենք։ Մեր ճշտամի երկու կողմից է շրջապատասություն Ադրբեջանը։ Անինգնամ։ Որա կոնկերների շրջապատում է։ Տանը այլ եւ այլ։ Ինչ տրամադրվածություն կա կամ որ գաղափարնա գերիշ։ Չէ, դե օրինակ մերուն գդեմ չեն։ Ընտանիք։ Բայց ինքեության շրջապատում ես արդեն յուրանց տկայություն լավսին։ Այդ գիտակցում չեն տա կամ ինքը պատերազմից հետո ստեղծված փոխեքն ենք լի։ Մեր տեսա հետո ծնվածս, բայց ոնց է որ դու տա գիտակցումս իսկ քո ընկերները չէ։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Օրինակ, որտեղ է մեր բացը, ավակ սերնդի կամ դպրոցի, որտեղ պիտի ձեզ բացատրեին կամ որտեղից պետք է դուք այդ գաղափարովներ շնչվեիք։ Գաղափարներ շնչել գյուղ ոնց է։ Այնա տղան ներքան քիլոն բանակյամ գյուղ չունքը։ Բանակից հա բողոքում ան, բողոքում հա։ ան, բանակը փիսա, բանակում ստին անում, բանակում վաստալն տան, բանակում ժամը 6-ին երկնում, ուտելիք ստի հանդիա։ Իսել եմ հավատաց, ասամ, հալի երևի իսկականից բանակում փիսա։ Բայց ես չցանում եմ ճամբարը տեսալ, միասն այդ գերալու, միասն այդ խմալու։ հա։ Չոք անվե այդքան պիսպեն չի դի տղեր քինքից նման սովորական խոհեք են։ Դու եթե վերս գրես քինից քու նորմալ դրված կտնես, նորմալ կարողանաս մարտնասնել չփիս, ինգիդամ քեզ ո՞ս վեճ նաշտաս։ Չանքը քեզ նորմալ ձև վերաբերվլան։ Պրոստ պիտի կարողանաս չէ միջապով այդ հարգանքը ձեռք բերես։ Եթե վե լոխ այսին բանակը պիսա բանակ չկի մեր սահմանը ինչ հատն այնա գլան մս կողտալավ քինին կա բա այդ կոնգերս բաչած էլ կան բացատրություն ոնց բացատրեմ ես այդ հայրենասիրությունում սերմանին, բայց Սերման էլ չի պիտի բացատրիս, եթե հայ ես Ղարաբաղցի, ուզում ես հայ Ղարաբաղցի մնաս ու կրոնավետ ապրիս, ուրիշ յոք չունի։ Դու պիտի պատերազմես։ Չէ, դե օրինակ մարկաուզում աննվիրվի իր անընտանիքին, ինամ ասում է, «Ընտանիքին ես հան բաղող չին»։ Ինձ նմաններ են, դի։ Չէ, դե մարդկա տիամ մտածում, ասում է, «Իմ ընտանիքից նվիրվիմ, էս գործնան, իմանան իմ խոսը տելա ունի»։ Իսկ մտածում, «Քին իմ պայմ, ուժալի իմ խոխասը պարտնալ չի, ասե, պապ սահմաննա պահում»։ Վեշտա վախկոտի նման կեցա կյուղը կացած, այսօս ջում չում այդ բենյանի։ Դենակ ես պապուսնավի ես պարտան։ Զարայալա Հա, կապան աճոկատում նա կրվում վախտել։ Իմ մտածում ասում է, դե դե սպարտանում խեչի սելանցանին վերիմ խոխասել է պարտանա։ Կարող է իմ խոխաս դժգոհ ասել խեչես օրինակ որտե բիզնեսմեն տերա, խեչի մեր փողոշա։ Բայց եթե իմ խոխաս հասկացող տղայինի, տղայինի հասկացողն ինքը մտածնա վե այդ սահման վայելի գործ ավելի կարևոր գործ, ավետե այդ սահմանինի վեճ։ Թորքնա ստեյուրան աշխատանք տանա վեճ թամունք։ Եթե ասենք, որ Արցախի ապագան Վլադիմիրի նման մտածող պատանիների հուսալի ձեռքերում է, ապա հավանաբար չափազանցրած չենք լինի։ Ապրիլին էլ սահմանում հայ զինվորը դա ապացուցեց։ Այն զինվորը, որ երեք Վլադիմիրի նման պատանի էր ու սահմանն անառիկ պահելու, ճշնամու լկտիություններն ամենգնով պատժելու վճռով էր զինվորագրվել հայոց բանակի շարքերը։ Հայրենանվիրումը գենետիկորեն ժառանգություն ստացած պատանիներով համալրված բանակն անշուշտ ամենամարտունակը պետք է լինի, այնպիսին, ինչպիսին կա Արցախի պաշտպանության բանակը։ Իսկ հայրենասիրության մասին պատանի Վլադիմիրն ունի իր համոզմունքը։ Հայրենասիրությունը երևի մարդի ինքներշնչում չէ, հայրենասիրությամբ ծնվում է մարդը։ Մինչև ատամները զինված մարդկային ուժով ու սպառազինությամբ մի քանի անգամ հայոց բանակին գերազանցող ճշնամին սարսափելի չէ Վլադիմիրի համար։ Մենք մեր հողն ենք պաշտպանում, իսկ դա մեզ հայրապատիկ ավել ուժ է տալիս, ասում է Վլադիմիրը, մենու ժամանակ շտապում ավելի ճիշտ ամփոփել իր միտքը, որ เป զի իր խոսքերը անհիմն հողորտանքի չնմանեն։ Մի թերագնահատիր թշնամուդ, բայց մի էլ գերագնահատիր։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի հետևանքով տնտեսության արժև ծառացել են նոր խնդիրներ, որոնց լուծում նորախնդիր է։ Անհրաժեշտ է արկա միջոցներն օգտագործել հնարավորինս խնայողաբար։ Այս մասին ԼՂ գյուղնախարարության լայնված խորհրդակցության ժամանակ ասել է նախարար Արամ Մխոյանը։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են նաև կենթանիների հիվանդությունների տարածման, ժամանակին կանխարգելման միջոցառումների, հիվանդությունների դեմ պատվաստանյութերի ներարկման խնդիրների հետ կապված հարցեր։ Հատուկ անդրադարձ է եղել վերջին օրերին տեղացած առատ կարկուտի հետևանք հեղինակների ուսումնասիրմանը եւ հողօգտագործողներին օժանդակություն ու անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրելու խնդրին։ ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն ընդունել է երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի անդամներին եւ նախագահ Գևորգ Գրիգորյանին։ Հանդիպման ժամանակ Գևորգ Գրիգորյանը նախարարին է ներկայացրել իրենց առաքելության նպատակը, ըստ որի երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան նախաձեռնում է ստեղծել մի հարթակ, ինչը երիտասարդ բժիշկներին ու ոլորտի առավել փորձառու մասնագետներին հնարավորություն կընձեռի համախմբել ու փոխանակվել փորձով, գիտելիքներով, հաստատելով կապեր ինչպես Հայաստանաբնակ, այնպես էլ արտասահմանցի բիզնեսի մասնագետների հետ։ Ասոցիացիայի առաջնահերթ նպատակներից է նաև առողջապահության ոլորտի զարգացման ուղղված ծրագրերի իրականացումը, ինչպիսիք են Արցախի սոցիալապես անապահով խոցելի խավերի ներկայացուցիչների նեղ մասնագիտական բժշկական անվճար խորհրդատվությունների տրամադրումը եւ հիվանդներին ստացիոնար բուժօգնությունը մասնագիտացված բժշկական կենտրոններում կազմակերպելը։ Ծրագրվում է նաև իրականացնել բժշկական կրթական դասընթացներ, ինչպես սահմանամերձ գյուղերի ազգաբնակչության, այնպես էլ հանրակրթական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատ հաստատություններում սովորողների համար։ Նախատեսվում է նաև մասնագիտական սիմպոզիումների, համաժողովների եւ դասընթացների անցկացում Արցախում։ Հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում սանիտարահիգենիկ վիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Աշխատանքների բարելավման նպատակով Հադրութի հակաճարակաբանության եւ Վիգենիայի բաժին Պետականոց արևտարային կազմակերպության պետ Արևիկ Բալայանը վարչակազմ է ներկայացրել շրջանի համայնքներում սանիտարային վիճակի եւ այդ ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների մասին տեղեկանք։ Հարցի կարևորությունից ելած Հադրութի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանի կողմից ընդունվել է համապատասխան որոշում։ Ըստ այդ որոշման հանրահավաքներ է տրվել շրջանի համայնքների ղեկավարներին, Հադրութի հակաճարակաբանության եւ հիգիենայի բաժին պետակավոր առևտրային կազմակերպության, Հադրութի կոմունալ տնտեսության փակ բաժնի ընտրական ընկերության տնօրինությանը համագործակցելու Հադրութի շրջանի ոստիկանության բաժնի տեղամասային տեսիչների հետ կազմակերպելու ստուգայցեր Երևան հանել Չնախատեսված վայրերում հաղթափող իրավախախտ քաղաքացիներին եւ ենթարկել պատասխանատվության։ Միաժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրամատակարարային ու ջրարարություն փակ բաժնետերական ընկերության հաջորդի տեղամասի հետ մեկտեղ միջոցներ ձեռնարկել Մաքրելու շրջանի համայնքներում արկա ջրամբարները եւ ջրակունքները, ինչպես նաեւ վերացնել հաջորդ քաղաքի կոյողուցանցի վթարները։ Ինչպես նշված է տեղեկանքում, Սուր աղիքային վարակները վերացնելու նպատակով բաժնի մշտական հսկողության տակ է գտնվել շրջանի բնահողի ջրի եւ օդի սանիտարական վիճակը։ Ամեն տարի ապրիլ ամիսը հայտարարում են սանիտարական մաքրմայի բարեկարգման միամսյակ։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմը ձախողեց այդ ուղղությամբ ծրագրավորված աշխատանքները։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շրջանի ջրամատակարարման համակարգում անելիքները դեռևս շատ կան։ Լիարժեք եւ ժամանակին չի իրականացված ջրամբարների ներքին ջրատարածքների ախտահանման դերանորոգման աշխատանքները։ Շրջանում մասնակի գոյուղցանց է գործում միայն հադրուց քաղաքում, բայց մաքրման կայանի բացակայության պատճառով կեղտաջրերը առանց մաքրելու թափվում են հակասանիտարական վիճակ, որը կարող է համաճարակի բռնկման աղբյուր դառնալ։ Մնում է հուսալ, որ ձեռնարկված միջոցները կտան իրենց դրական արդյունքները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Կյանքից հեռացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի երաժշտարվեստի երախտավոր Օֆելիա Համբարձումյանը։ Անվանի արվեստագետը վախճանվել է 91 տարեկանում։ Օֆելիա Կարապետի Համբարձումյանը ծնվել է 1925 թվականի հունվարի 9-ին Երևանում։ Ապագա երգչուհին սովորել եւ ավարտել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանն ու հրավիրվել ռադիոյի ժողովրդական նվագարանների անսամբլ մի ամբողջ կյանք նվիրելով Արամ Մերանգուլյանի գլխավորած անսամբլին։ 1944 թվականից Երևանից հերոստատեսյան եւ ռադիոյի ժողովրդական գործիքների անսամբլի մենեջերչուհի էր։ Երկացանքն ընդգրկում է հիմնականում հայ ժողովրդական, գուսանական եւ աշխուղական, ինչպես նաեւ կոմպոզիտորական երգեր։ Համերգներով հանդես է եկել խորթային միության քաղաքներում, արտասահմանյան հայաբնակ վայրերում՝ Լիբանան, Սիրիա, Եգիպտոս, Ֆրանսիա, ԱՄՆ։ 2011 թվականին հայ երկարվեստում ունեցած մեծագույն ծառայությունների համար արժանացել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցշկա նշանի։ Ինչպես տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հասար հասարակայնության հետ կապերի բաժնից Օֆելիա Համբարձումյանի թաղման կապակցությամբ կստեղծվի կառավարական հանձնաժողով։ Ամերիկյան Օրլանդոյում տեղի ունեցած ողբերգությունը զոհերի թվի առումով ցավալի ռեկորդ է զանգվածային հրաձգությունների ամերիկյան պատմության մեջ։ Քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկում հրաձգության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 50-ի, 53 մարդ վիրավոր է։ Քաղաքապետ Բադդի Դայերը տեղեկացրել է նաև, որ հարձակվող ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այս տարվա ամառը մեզ մոտ եկավ ավելի շատ աշնանը բնորոշ եղանակով։ Երկարաշունչ անձրևներից հետո այսօր վերջապես արև շողաց երկնքում։ Մեր գործընկեր Յուլիա Վանյան այցելել է Հանրապետության հիդրոթերապևտաբանական ծառայություն, ողջելու թե ինչքան ժամանակով է մեզ ուրախացնելու հունիսյան արևը։ Առաջկա օրերի եղանակային կանխատեսումներն ուրախալի են։ Հիդրոթերապևտաբանական ծառայության տնօրենի տեղակալ Լաուրա Հովսեփյանը մանրամասներ ներկայացրեց եղանակային սպասվելիք փոփոխություններից։ Նա հայտնեն, որ արդեն հունիսի 13-ից 16-ը հանրապետության ողջ տարածքում տեղումները համարյա կդադարեն եւ օդի ջերմաստիճանը զգալիորեն կբարձրանա հունիսի 13-ից 15-ը օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանու եւ 15-ին արդեն կհասնի մինչեւ 30-ից 32 աստիճան տաքության։ Արևային եղանակը սակայն Լաուրա Հովսեփյանի խոսքով երկար չի պահպանվի նորից 16-ին 17-ին հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են Անդրեև եւ Ամպրոպ առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Այդ ժամանակ ընթացքում 8-ի ջերմաստիճանը կրկին կնվազի 3-5 աստիճանով եւ կազմի 25-ից 28 աստիճանի։ Մասնագետը տեղում Նարադհունիսը բացատրում է Սևծովից թափանցած ցիկլոնով։ Զրուցակցից խոսքով այսպիսի եղանակ լինում է 15-20 տարին մեկ անգամ։ Այնուամենայնիվ Լաուրա Հովսեփյանը չի կարծում, թե ողջամարը զով կլինի մեր սպասում է հուլիս օգոստոս ամիսները, չեն կարող նախորոքացել ինչպես կլինի, բայց որ հունիս ամիսը սկսել է առատ տեղումներով, արդեն 13 օրվա ընթացքում ամսվա տեղումները եղել են այնպես որ մենք ունենք 3 օր հունիսյան արևը վայելելու համար Յուլիա Վանյան այսօր։ Մարզասերների համար Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության C խմբի առաջին տուրում Գերմանիայի հավաքականը Պիեր Մորուա մարզադաշտում ընդունեց Ուկրաինայի հավաքականին։ Թիմերը շատ ակտիվ սկսեցին հանդիպումը։ Գերմանացիները խաղի հաշիվը բացեցին 19-րդ րոպեին, իսկ հանդիպման վերջին րոպեին նրանք կրկնապատկեցին հաշիվը։ Ֆրանսիայում շարունակվող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում այսօր կանցկացվեն 3 խաղեր։ Պայքարի մեջ կմտնի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը պաշտպանող Իսպանիայի հավաքականը, որը Դ դե խմբի երկրորդ խաղում կմրցի Չեխերի հետ։ Ե խմբում կանցկացվեն Իռլանդիա, Շվեդիա եւ Բելգիա, Իտալիա դիմակայություններ։ Հիշեցնենք, որ Եվրո 2016-ի խմբային փուլն ավարտվելու է հունիսի 22-ին, իսկ 3 օրվա հանգստից հետո հունիսի 25-ին կմեկնարկի play-off-ը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։